για την αγορά χαλκού. Τα συλλέγει και τα παρουσιάζει ο Γιώργος Κοροπούλης. Θα πρέπει να φανταστούμε κάποιον που προσέρχεται να ακούσει τα χάλκινα πνευστά μιας ορχήστρας όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτε. Κάντης για την ναομη γκινσμπεργκ Γκίνσμπεργκ 1894-1956 Μετάφραση Άρης Μπερλής 4 Κι έτσι, λίγα χρόνια μετά, γύρισε ξανά σπίτι. Είχαμε κάνει σχέδια. Την περίμενα εκείνη τη μέρα. Η μαμά πάλι θα μαγειρέψει και θα παίξει στο πιάνο, θα τραγουδήσει στο μαντολίνο, βραστό της κατσαρόλας και στέν καράζιν και η γραμμή του κόμματο για τον πόλεμο με τη Φιλανδία. Και ο Λιούις χρεωμένος, ύποπτος χρηματικής δηλητηριάσεως, μυστήριοι καπιταλισμοί. Και βάδισε στο μακρύ μπροστινό χόλ και κοίταξε τα έπιπλα. Ποτέ δεν τα θυμήθηκε όλα. Κάποιο είδου αμνησία. Εξέτασε τα πετσετάκια και το σερβίτσιο της τραπεζαρίας είχε πουληθεί. Το τραπέζι από μαόνι, αγάπη 20 χρόνων, τα πήρω παλιατζής. Είχαμε ακόμη το πιάνο και το βιβλίο του Πόου και το μαντολίνο, του λείπε κάποια χορδή, σκονισμένο. Πήγε στην κρεβατοκάμαρα να ξαπλώσει, να σκεφτεί ή να τον πάρει για λίγο, να κρυφτεί. Πήγα μέσα μαζί τη να μην μείνει μόνη. Ξάπλωσα στο κρεβάτι δίπλα τη. Τα σκούρα ήταν τραβηγμένα, σούρουπο, αργά το απόγευμα. Ο Λιούι στο μπροστινό δωμάτιο στο γραφείο περίμενα. Ίσως να βράζε κοτόπουλο για το βράδυ. Μη με φοβάσαι επειδή γύρισε από το ψυχιατρίο. Είμαι η μητέρα σου. Φτωχή αγάπη, χαμένη, ένας φόβο. Ξαπλωμένος εκεί, είπα «Σ' αγαπάω, Ναομή», κοκαλωμένο, δίπλα στον μπράτσο τη. Θα βάζα τα κλάματα, Ήτανε τούτη η απαρηγόρητη έρημη ένωση. Νευρική και σηκώθηκε γρήγορα πάνω. Ευχαριστήθηκε ποτέ τη. Και κάθισε μόνη στον καινούριο καναπέ στα μπροστινά παράθυρα. Ανήσυχη. Το χέρι στο μάγουλο. Μισάνυχτο μάτι. Ποια μοίρα αυτή τη μέρα. Σκάλιζε με τον ήχη το δόντι, σουφρωμένα χείλια, υποψία. Γερασμένη μήτρα της σκέψης. Κοίταζε στραβά, αφηρημένη κάποιο κακούργο χρέος γραμμένο στον τοίχο, απλήρωτο. Και τα γερασμένα στήθη του Νιούαρκ ζυγώνουν. Μπορεί και να άκουσε ραδιοκουσκούς μέσα από τα σύρματα στο κεφάλι της. Ελέγχονται με τρία μεγάλα μπαστούνια που έχουν μείνει στην πλάτη της από τους γκάγκστερς της αμνησίας, από το νοσοκομείο. Την πονούσαν ανάμεσα στους ώμους. μέσα στο κεφάλι της. Ο Ρούσβελτ πρέπει να ξέρει την περίπτωσή της, έτσι μου είπε. Φοβόντουσαν να τη σκοτώσουν τώρα. Η κυβέρνηση είχε τα ονόματά τους. Η αλυσίδα έφτανε ως το Χίτλερ. Ήθελε να φύγει από το σπίτι του Λιουίς. Για πάντα. Μια νύχτα, ξαφνική κρίση. Θόρυβο στο μπάνιο. Ρέκαζε σαν άβγαζε την ψυχή τη. Σπασμί και κόκκινος εμετός από το στόμα τη, Νερό διάρρη από πίσω της. Στα τέσσερα μπροστά στη λεκάνη. Έτρεχε ανάμεσα στα πόδια, έβγαζε τα σηκώτια τη πάνω στο πλακάκι λερωμένο με τα μαύρα εκρήματα. Δεν είχε χάσει τι αισθήσει τη. Στα σαράντα, με κυρσού, γυμνή, χοντρή, ξοφλημένη, κρύφτηκε έξω από την πόρτα κοντά στο ασανσέρ. Φώναζε την αστυνομία, έσκουζε για τη φίλη τη τη Ρόζα να τη βοηθήσει. Κάποτε κλειδώθηκε με ένα ξηράφι ή ιόδιο. Την ακούσαμε που έβηχε με λιχμού στον νεροχήτη. Ο Λιούι έσπασε την τζαμένια πράσινη πόρτα τη σύραμε έξω στην κρεβατοκάμαρα. Μετά ησύχασε για μήνε το χειμώνα εκείνο. Μοναχική περίπατη, εκεί γύρω στο Broadway. Διάβαζε Daily Worker. Έσπασε το χέρι της. Έπεσε στον παγωμένο δρόμο. Άρχισε να σχεδιάζει απόδραση από τις κοσμικο-οικονομικο-εγκληματικές εγκληματικέ Αργότερα έφυγε στον Bronx, στην αδερφή τη την Ελεάνορ. Κι υπάρχει κι άλλη μια σάγκα, για τη μακαρί Αναομή στη Νέα Υόρκη. Είτε με τη βοήθεια της Ελεάνορ, είτε των εργατικών κύκλων όπου δούλευε, γράφοντας διευθύνσει σε φακέλους, τα κατάφερε. Πήγαινε για ψώνια. Τοματόσουπα Κάμπελ. Φύλαγε τα λεφτά που της έστελνε ο Λιούις. Αργότερα βρήκε κεραστή. Ήταν γιατρός. Ο δόκτωρ Ισαακ δούλευε για την Εθνική Ναυτιλιακή Εταιρεία. Τώρα Ιταλός, φαλακρό, κοντοπίθαρος γερομπουλούκο, που ήταν και αυτό ορφανο, αλλά τον πετάξανε αιώνιες παλιανθρωπιές. Γλυκανάλατη, καθόταν πότε στο κρεβάτι, πότε σε μια καρέκλα, με τον κορσέ, φαντασιοκοπούσε. Ζεσταίνομαι. Έχω παχύνει τελευταία. Είχα τόσο όμορφο σώμα πριν πάω στο νοσοκομείο. Έπρεπε να με έβλεπε στο Woodbine. Αυτά σε ένα επιπλωμένο δωμάτιο κοντά στο NMU το 1943. Κοιτάζοντας φωτογραφίες γυμνών μωρών στα περιοδικά, διαφημίσεις τάλκ, πέραστο αρνί με καρότα. Δεν θα σκέφτομαι παρά μόνο όμορφες σκέψεις. Το άσυλο απλώνει γιγαντιαίες πτερίγες πάνω από το μονοπάτι που οδηγεί σε μια μικροσκοπική μαύρη τρύπα. Την πόρτα. Είσοδος διχαλωτή. Προχώρησα μέσα. Μύριζε περίεργα. Πάλι διάδρομοι. Το ασανσέρ. Μια γυάλινη πόρτα. Πτέρυγα γυναικών. Η Ναουμή. Δύο αφράτες νοσοκόμες στα άσπρα. Την έφεραν έξω. Η Ναουμή κοιτάζει. Μου κόβεται η ανάσα. Θα πρέπει να έχει πάθει συμφόρηση. Πολύ αδύνατη. Πέτσι και κόκαλο. Γερασμένη η Ναουμή. Άσπρα μαλλιά τώρα. Σκελετός. Πλέει με στο φόρεμα. Χωμένα μάγουλα. Γριά ζαρωμένη, χούφταλο. Το ένα χέρι πιασμένο, το βάρος των σαράντα και της κλιμακτηρίου μειωμένο με μια καρδιακή προσβολή, ανάπηρη τώρα. Ρητίδες, μια ουλή στο κεφάλι της, ηλοβοτομία, ερήπιο. Το χέρι βούταγε προς τα κάτω, στο θάνατο. I got to wear my long white robe one of the days, one of the days. I'm gonna put on them golden slippers one of the days. I'm gonna meet all of my friends one of the day, one of the day. I'm gonna walk that holy road one of the day. I'm gonna walk the narrow path one of the day. I'm gonna whoa, oh yeah, oh yeah, the holy road, one of these days. I'm gonna shake hands with my mother one of these days. She been dead so many years. But I'm going to live the life my mother lived. Where I can meet her and shake her hand one of these days. One of these days. Mm-hmm. One of these days. I'm gonna walk. I'm gonna talk all of my friends one of these days. Mm-hmm. One of these days. One of these days. Gonna lay, lay down my burden I'm gonna take it. Oh, it aside all of my troubles in the deep blue sea. Then I'm gonna walk the holy roaring, the narrow path up to heaven one of these days. Mm, one of these days, I'm gonna walk. One of these days, meet my mother, all of my friends. my trouble will be Όρος ο πρόσωπη γυναίκα στη χλώη. Τα μακριά μαύρα μαλλιά σου, στεφανωμένα με λουλούδια. Το μαντολίνο στα γόνατά σου. Κομμουνιστική ομορφιά. Κάθεσαι εδώ, παντρεμένη, κι είναι καλοκαίρι ανάμεσα στις μαργαρίτες, η ευτυχία που σου τάξανε στο χέρι. Άγια Μητέρα, τώρα χαμογελάς την αγάπη σου. Ο κόσμος σου ξαναγεννιέται. Παιδιά τρέχουν γυμνά στο λιβάδι με τις πικραλίδες. Τρώνε στο που με τις δαμασκηνιές, και που τελειώνει το χωράφι και βρίσκουν μια καλύβα με έναν ασπρομαλή νέγρο που διδάσκει το μυστήριο για το βαρέλι της βροχής. Ευλογημένη κόρη που ήρθε στην Αμερική, λαχταράω να ακούσω τη φωνή σου πάλι, με τη θύμηση της μουσικής της μάνα σου, στο τραγούδι του φυσικού μετόπου, ο υπέροχη μουσα, που απ' τη μήτρα με γέννησες, πρώτα από σένα βίζαξα τη μυστική ζωή, με μάθες γλώσσα και μουσική και από το πονεμένο σου κεφάλι πήρα τα οράματα. Βασανισμένη, με μυαλό χτυπημένο, ποιες τρελές παρεστήσεις καταραμένων με συνεπέρνουν στο κυνήγι της αιωνιότητας, όσο του βρω την ειρήνη για σένα, ο ποιήση, και για όλη την ανθρωπότητα, καλό την αρχή, θάνατο, μητέρα του σύμπαντος. Φόρεσε τώρα το γυμνό σου κορμί για πάντα, λευκά λουλούδια στα μαλλιά σου, ο γάμος σου σφραγισμένος πίσω από τον ουρανό. Καμιά επανάσταση δεν θα μπορούσε να χαλάσει εκείνη την παρθενικότητα. Ο όμορφη γκάρμπο του δικού μου κάρμα. Πίσω, σι, ναομή, νεκροκεφαλή, η αποστεωμένη αθανασία και επανάσταση έρχονται, μικρή σπασμένη γυναίκα τα σταχτιά μάτια της κλεισούρας των νοσοκομείων, το γκρίζο των θαλάμων στο δέρμα. Είσαι κατάσκοπος. Κάθισα στο πικρό τραπέζι με βουρκωμένα μάτια. Ποιος είσαι. Ο Λιούις έστειλε. Τα σύρματα στα μαλλιά της, καθώς χτυπούσε το κεφάλι της. Δεν είμαι κακό κορίτσι. Μη με σκοτώσεις. Ακούω το ταβάνι. Μεγάλωσα δυο παιδιά. Δύο χρόνια είχα να βρεθώ εκεί. Άρχισα να κλαίω Είχε καρφώσει τα μάτια. Η νοσοκόμα διέκοψε τη συνάντηση για λίγο. Έτρεξα στην τουαλέτα να κρυφτώ, κόντρα στους άσπρους τοίχους. «Η φρίκη», η φρικη έκλεγα, να την ξαναδεις η φρικη Σαν να τα νεκρή σε επικίδιο σύψη. «Η φρίκη». Γύρισα πίσω. Έσκουσε πιο πολύ. Την πήρανε. «Δεν είσαι ο Άλεν». Την κοίταζα στο πρόσωπο. Με προσπέρασε χωρί να κοιτάξει. Τη ανοίξανε την πόρτα για το θάλαμο. Πέρασε χωρί να ρίξει πίσω μια ματιά, ξαφνικά ήσυχη, Κοίτασα επίμονα, φαινόταν γριά, με τον απόδι τάφο. Όλη η φρίκη. Άλλος ένας χρόνος. Έφυγα από τη Νέα Υόρκη. Στη δυτική ακτή στο σπιτάκι στο Μπέρκλεϊ ονειρεύτηκα την ψυχή της. Που μέσα από τη ζωή, ποια μορφή να είχε σε εκείνο το σώμα. Στα χτιά η μανιακή, φευγάτη, πέρα από τη χαρά. Κοντά στο θάνατό της, με μάτια. Ήταν η δική μου αγάπη στη μορφή τη Η Ναομή η μάνα μου ακόμη στη γη. Τη έστειλε ένα μεγάλο γράμμα και έγραψα ύμνο στην τρελή, έργο του ελεήμονος κυρίου της ποίησης, που κάνει το σπασμένο χόρτο να είναι πράσινο, ή το βράχο να σπάζει σε χόρτο, ή τον ήλιο να είναι πιστό στη γη, τον ήλιο όλων των ηλιοτροπίων και των ημερών σε αστραφτερές ιδερένιες γέφυρες, πώς λάμπει σε παλιά νοσοκομεία, όπως και στην αυλή μου. Γυρίζοντας μια νύχτα από το Σαν ο Ορλόφσκι στο δωμάτιό μου, ο Γουόλεν στη γαλήνια πολυθρόνα του, μου το Ιουτζίν. Η Ναομή πέθανε. Έξω έγειρα το κεφάλι μου στο χώμα κάτω από του θάμνου κοντά στον καράζ. Ήξερα πως η Ναομή είναι καλύτερα πια. Επιτέλους. Όχι πια αφημένη να κοιτάζει τη γη μονάχη. Δύο χρόνια μοναξιά. Κανεί Κι ήταν κοντά στα εξήντα. Γριά των κρανίων μακριμαλούσα κάποτε Ναομή της βίβλου. Ή Ρουθ, κλαίουσα στην Αμερική. Ρεβέκα, γερασμένη στο Νιούαρκ. Δαβίδ, που αναθυμάται την άρπα του, δικηγόρος τώρα στο Γέιλ. Ή Σβούλ Άβρουμ, Ισραήλ Άμπραμ, εγώ, να τραγουδώ στην ερημιά στο Θεό, ο Ελοήμ. Κι έτσι στο τέλος, δύο μέρες μετά το θάνατό της, έλαβα το γράμμα της. Παράξενες προφητείες ξανά έγραφε «Το κλειδί είναι στο παράθυρο. Το κλειδί είναι στον ήλιο στο παράθυρο. Εγώ το έχω το κλειδί. Παντρέψου, Άλεν. Μην παίρνεις ναρκωτικά. Το κλειδί είναι στα κάγκελα, στον ήλιο στο παράθυρο. Με αγάπη η μητέρα σου. Η Ναομή. Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κοροπούλης.